บุ๊กทูแปดสิบเอ็ดเดปันปุลุสัตุอดีตการ หนึ่งมาซาลัมเปาสัตุ เขียนเมนูลิส เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ Dia menulis sebuah surat และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ dan dia menulis sebuah kartu อ่าน membaca เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ dia membaca sebuah ilustrasi และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม dan dia membaca sebuah buku หยิบ mengambil เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน dia mengambil sebatang rokok เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น Dia mengambil sebatang coklat เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ Dia laki-laki tidak setia tapi dia perempuan setia เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน Dia laki-laki pemalas, tapi dia perempuan rajin. เขาจนแต่เธอรวย Dia laki-laki miskin, tapi dia perempuan kaya. เขาไม่มีเงินมีแต่หนี้ Dia tidak memiliki uang, melainkan hutang. เขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้าย Dia tidak memiliki keberuntungan, melainkan kesialan. เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว dia tidak memiliki kesuksesan, melainkan ketidaksuksesan. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ dia tidak puas, melainkan kecewa. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ dia tidak sedang berbahagia melainkan sedih เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร dia bukan orang yang simpatik melainkan orang yang ramah